muciye ku murongo wa mirongo umunani n'icyenda n'ibikindwi mu gihugu hagati muri kumwe dukurikirana muciye ku ijana na rimwe abari mu makungu namwe mwiriwe cyangwa mwaramutse namwe muri kumwe twumva muciye kuri wezi tatu akaburungu isanganiro akaburungu orenage iri rero ni rya sango benshi mwari muririndiranye igishika kugira ngo mutume mumenyesha amakuru yabaye ngaho mu kibano iwanyu muri ino ndwi tutashoboye kumenya murabimenyereye rero abakura murashikiriza ibyiyumviro byanyu cyangwa amakuru yanyu mu rupfasoni atagutyoza bacanga bariya kugira ngo umwe wese yumve ko inkuru yashikirije mu kuri no mu butungane nuko rero abaza kuduhamagara ku murongo muza gukoresha abari gukoresha umuhora wa ekoneti ni mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajyana icyenda na mirongo itatu na gatatu ndasubiramwo mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajyana icyenda na mirongo itatu na gatatu reka namwe muri ko muratwumva muri mu makungu iyo niyo nawe nimero turi ko turakoresha kuri WhatsApp abakoresha umuhora wa limitere namwe ni mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu abakoresha ya telefone ya fix imwe mu nzu ni mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri nuko rero nongere ikaze mu kiganiro ayiwanyu havugwa amakicu uno munsi kigiye kuremeshwa nanje jean marie vianney ngendakumana sindi jenyene mu buhinga bw'ivyuma ndiko mfashanya na alphonse kubw'imana ariko atuma amajwi yanje ashika ngaho iwanyu ni nawe agiye kufasha kugira ngo yakire amatelefone yanyu ushobore kubakira nuko rero mu buhinga bw'ivyuma baranyeretse ko umunywanyi wa mbere aza yamaze gushika ku murongo ndakwakiriye mwiriwe neza eh ni kuri radio isanganiro washitse ni impore eh ninda twakuye eh ni sawa Erike yo mu ruyigi yego namahoro n'umunsi mukuru mwiza wana were eh watwese Eric wagenze neza ngaho mu ruyigi mu ruyigi byagenze neza kweri ni sawa ntangorane kabisa Eh nuko wanyibagiye wakera nanyu utandungike utandungikiye Noel. Oh? Nanje kwahimbaje wenyine nanje utandungikiye Noel. Ndikunda kumva neza nyakubaho. Aha, yego kaze uti utubwira makuru yo ngaho mu kayongozi tutamenye. Yego eh, ndako neza nta ngorane hanyuma rero amakuru nagomba kubashyikiriza yego aha twebwe turafite umuyaga nkuba usanzwe wakiriza ahanyene mu kayongozi mm rero rero twagomba dusabe nk'abantu babijeje bajeje ikibazo cy'uwo muyaga nkuba mhm. aro ndakumva aro nyakubahwa eh, ivuga ko turakumva uwo muyaga nkuba hanyuma bigene gute eh, uwo muyaga nkuba rero mhm. mwega mwa gihe cy'imvura iri kiragwa ngaha mm. iyo hariko iyo hariko haravuga nk'imituragaro myinshi eh. byatuma rero yuko iyo micuragaro ihakwa guhitana abantu bivuye ku ayo matara mm. twasaba rero nk'ababijeje yuko boronde bijya byuma bishinga inkuba mm. kubera mwakino gihe cy'imvura turabona yuko bizokwiye inkumbi aha ku isoko mu kayongozi mm-hmm. kubera nko mu yiyinga nyine bihebye yego ni ukuvuga yahatse gukubita abantu inshuro kabiri koze mu nzira imwe mm. eh, urumva twasaba yuko botondera bijya byuma bishinga inkuba kose kugira ngo eh, mhm, kumbure ngira ngo bariko barumviriza Eric yakamo kawe bakumvise tugushimire cyane namwe murakoze amahoro sawa sawa namwe mugira amahoro mubaho mubaho undi munywanyi ku murongo aro aro mahoro eh mahoro mahoro ni impore eh ni impore kirasi eh muri bandi mutwakuye eh disima sinyabisinda eh ni sawa disima disima sinyabisinda eh ndakumva cyane rwose eko na cyane cyane abantu boko bitweke ino mutura ngo ni cyane cyuwere mm cyane cyuwere eh cyuwere cyane cyane mbandanya uti bya mitiweli byifashe gute nka nyabitsinda ntiziboneka mituweli disimasi mhm. yamaze kuva ku murongo yari yamaze gushikiriza amakuru y'uko inyabisinda mituweli zitaboneka na harya rufose kubw'imana kabisa kano karirimbo ka noheli kadutuye twese munaje ndimu na papa kitenge patrick eh, umuntu ku murongo haro haro wi haro ndakumva cyane n'amahoro n'amahoro n'amahoro eee eh, kaze kaza ni kuri radiyo isanganiro yego urumva jewe yego wewe urinde kwanza wewe mutama iranyita Vieko mu ruharo muri Muhazi eh ni sawa Vieko Ego ni sawa ni sawa Mhm ai Muhazi ni sawa Ah Muhazi ni sawa mugabo Ego Basha kewe nagomba gutera akamo Eh Ndamenyesha kweri corona corona corona Mhm Basha iwacu mu ruharo ni nyaruganda kweri Eh Nengo yokwibonekeza kabisa Mhm ndashaka ko mwodufunguriza abo mu buhinga bw'amasabuni mm. dufunguriza igiciro kweri cyane mukaduha abaganga bashobora ahantu buduha kwima korona kuko n'abaganga baguma batwiryamiriza kintu tubegereye umuntu aba arwaye mm, ah, mu muhwazi naho ariho kwipe igisa cya korona kabisa aho iwacu nacyo nyine kiriko kirarandagata kabisa none viyeko ah, mu muhwazi naho nta kigo cyo bavurira ko bapimira ko korona kihari oya twebwe turi nyaruganda no mu ruharo mu wacu hacatubera kure mugabo dusabaye ko barubaka ibitaro aho nyaruganda hmm. mugabo basha ni kuri veri hariho n'umuhungu aheruka kwitora hmm. gusa ari ku minsi turabishima hmm. yego mugona na mwege mwumvishije nyine kujya kuntu baguma babishikiriza muri leta amagara atifashe neza ni gushika bapimira namwe bakabapima mukaraba ingina amagara yanyu yifashe basha ibyo birashoboka mugabo kweri eh nakuntu batuma bahindiriza kintu dukaraba kenshi gashoboka n'isabune n'amazi meza mm ngakoye twashaka kuba bageze umutekano ari wacu mu ruharo n'inyarukanyo mhm bakome bahimiriza kweri kuko ni benshi nta muntu uraba ariko aracuruza ni benshi bashobora kuyigira nk'ahantu nko kurya cyangwa kunywa mugabo badakarabye twari dukwiriye kwiririza turiyubara kabisa ndagushimire cyane bwana vieko Ego ego sawa sawa nawe yewe. Eh ugira giza no ngaho mu muwazi ndamukiriza abaho bose uti mugira ijoro giza. Komera komera mugabo ndagukumbuye urazi nuturamutse kandi giye wati nurombwire muhungu rombwire tukorane kuye. Eh sawa sawa nzokubwira nta kibazo. Komera komera ndi mu mwanya wa isanganiro kabisa. Okay okay. Sawa. ubundi mu mwanya ku murongo aro aro mwiwe neza yandiko ikikirwa ikiganiro iwanyu havugwa yego washyitse kabisa ni ku isanganiro washyitse yego n'inda mm, twakuye akazina yego akazina kanyu genda munyagihugu wo muri mugongomanga ntashatse kwivuga izina eh, nta kibazo karibu mutubwire amakuru yo ngaho mu mugongomanga ego rero nagira nshikirize ku kibazo nabonye nyakubahwa umubyeyi wacu mm-hmm. umukuru w'igihugu yatanze kugira abacamanza bashike ku matongo mm-hmm. twe twarabonye ikibazo mm. ngaha mu gomanga muri zone genda mm. aho abacamanza badashika ku itongo mm. baraje turakungera turakungera sentare ya mbere baragaturaye kungera baratembera ku isongo mhm. hama haca haza uyundi kubera eh, bandanya turakumva mfaso bandanya turi ko turakumva eh, hama turi ko tugira dukungera igira kabiri mm. haca haza abo bacamanza bavugana n'abahungu b'uwo mutama mm. baca baranka ngo ntibajabuka ngo ngo ku itongo mhm. bageze barishyikako mm. kuko bari bafite isura y'ikinyoma kuko twese nicyo twibagije kuko umwana batubara ngo uwo muntu yasuye afite imyaka umunani mm. bashaka nk'aha mu kibano nk'uko duhora kubibona umuntu arerekana amakenga ahari uwo yabasurishije akatwereka mhm. none twarareretse twe twasigaye mu bibazo tuti none cya giturire mubona mu burundi kizohera ko mhm. bababwiye bashike ku itongo ntibabe bashyitseho mm. abahungu bo mutama harimo gukora muri obeyere nkunda mm. akora barahabuze sindahibuka mhm. baca barabatwara rero twasigaranye amakenga kuko isura isura irajya kwerekana icyo isuye mm. baragize amakenga adasanzwe kuko ariko urubanza rwari urubanza rwari rwa urubanza rwari rwacitse ikiyumviro ni urubanza sentare yari yahejeje kuruca hari hasigaye ko bashika kwitongo gushikiriza oya sentare yaraje ibabariza kure ntibashitse kuri iryo tongo mm. kubera bari bafite isura y'ikinyoma baranka yuko boshika kwitongo kubera nyatura itamenya Mm. n'ibyo yerekana nicyo twagumanyemo amakenga mm-hmm. kubera isura yari kuzikereka abantu ko mm-hmm. twari benshi dukungereye n'uwo mm-hmm. twagize amakenga urumva barayisurishije iravuga ngo urahazi yego yagize ati genda utwereke bahashyitse mwige n'icyo umusaba ngo amakenga twagize naya kuko beretse banditse bati twashitse ku isonga kandi batashitse ku isonga ayo makenga twagize numva mu burundi twazo kwama igiturire mm. yewe umugabo akora muri obeyere yaciye bajyana baciye baturarira ngo babarereye se abo bariko baraburana ntibisigaye bandanya mu ikese mm. aho niho twagiriye amakenga mhm. mhm. biboneka ko uno munywanyi atwakwa ari mu mugongomanga yari yamaze gushikiriza icyumviro ciwe n'ikibazo ciwiwe eh, mu butungane urumva ko hakiri agahaze ngira ngo ababijejwe abajejwe gukurikiranira umukuru w'igihugu ibijyanye n'itunganywa ry'igihugu ngira ngo mwabyumvise imugongomanga yuko habaye agahaze mu bijyanye no gushyika ku itongo aha turabandanya tubakira mutubwire namwe amakuru ngaho iwanyu uwundi munywanyi yamaze gushika ku murongo aro eh alo eh mwiriwe neza sawa turimo je ndumu eh, ndumunyagihugu mhm ego muri komine ruyigi muri komine yahe mu ruyigi muri komini yahe mu ruyigi ku komine komine ruyigi eh banzuga abanyako karadio hanyuma ucu tubwira akazina kawe yego mhm mm e ni ndere ya yatwakuye eh akazina kanyu ni nde shefu mwitwa bande nitwa ndikumana toma eh nsaba toma agati eh titwa tubwire amakuru yabaye tutamenye eh amakuru mutamenye mhm ino kweri kabisa urubura kuri uyu mugoroba nyine igihe cy'isaha munani mm. kuri uyu mutumba wadutwe kweri basha wadutembeje ibiharage rwatonoye nibo bakiyanikiye mm. yego kweri kabisa yemwe murabe kweri muze murabaze muze muratuvugira hejuru mm, iyo mvura yaguye uno munsi y'itoma iyo mvura yaguye uno munsi nyine kuwa mbere Mm. yari imvura nyinshi rwose aho uherereye ibyo ibyo nonekaye byabaye nk'ibyahe arutoma aho uherereye wowe ibyo iyo mvura yononye y'uko urubura byabaye nk'ibiki mm. aha biboneka ko uno munywanyi tutari turumvikana neza ariko yari amaze kuvuga ko mu ruyigi ngo haguye imvura iri mu rubura undi munywanyi aro saa zibiri zirenga ko iminota mirongo ibiri hano muri studio za radiyo isanganiro turabandanya tubakira kugira ngo tubwire amakuru yabaye ngaho mu kibano tutamenye undi munywanyi yamaze gushyika ku murongo ngo uhaye mwiriwe haro haro mwiriwe mwiriwe cyane eh, muri bande mutwakuye mutwakuye muri hehe haro eh, ndakumva neza ni muri bande nitwa gahungu abuduru eh, ni sawa gahungu abuduru utwakuri hehe ndabakwiye ni um, mu gihanga ah igihanga ni sawa ego mm-hmm. kaza utubwireho amakuru yo ngaho tutamenye amakuru nashaka gushyikiriza mm. amakuru nashaka gushyikiriza yego amakuru ajyanye n'abantu bamwe bamwe bo mu gihugu bajya mm, abo ni nk'abandi gahungu hariho abantu dufate mu nzego zimwe zimwe z'igipolisi mm. mugabo numva si bose mm-hmm. hariho ukuntu ashobora ajya mu bisanzwe nk'umwuga w'ikimotari ivade umupolisi arashobora kugufata mm-hmm. nta ruhushya afite ko gufata yambaye sivire mm. hanyuma rero akaza akakubwira ngo akakubwira ngo ukamubaza none wowe uri umupolisi uri iki mhm. arashobora kukwereka baje yuko ari umupolisi mugabo yambaye sivire akakubwira mhm. ati zana dokima mhm. hanyuma rero akakubwira ati je namubwira ati je nta dokima ndaguha hanyuma rero imoto akayikoraka akagukorako ahubwo n'inkoni ushatse kuzirya mwe mm, yarinza kwereka ikarata ndere rero no muwo mwanya imoto akacha yitwara mm hanyuma ukaja kwisigura mu nyuma mhm kwisigura rero sukundi akubwira ngo urafise mirongo itanu mm kumbe nta dokima yagusabye arashobora no kubwira je ntibantumye amadokima je bantumye imoto gusa mhm umva rero no muko guhohoterwa kwacu ntitugira aho twitura mm nta na hamwe mhm byasaba rero maze yuko agateka kacu kubera ko garukirwa baraturembere none gahungu ibyo bibazo muramubishikiriza muri amotabu urya shyirahamwe muhurikiyemo cyangwa y'abatwara igipolisi urwego rwo hejuru mukababwira ko ari abapolisi bataborohereza umwuga wanyu twebwe mu bisanzwe niyo ubwiye ubwiye dufate nk'umushefu wamutwara mm. acaza kukuremeka ibindi ngo wamugwanije ngo wagize gute mm. byinshi byinshi byinshi mhm. twebwe rero ntitugira aho twitura n'urwo rwego uvuga ngo bijyanye n'amashyirahamwe yacu mm. mu bisanzwe hamwe hamwe ubu ntibagikora mm. n'iyo ugiyeho ubwo nabo nk'abo bantu witwita ngo ni amashyirahamwe yacu nabo bari abantu bo kutunyanyasa mm. gusa igihe duhisa rero twe twasaba ahantu dushobora kwitura hamwe mu mutari agize ingorane avuga ati nyiture ngaha mhm. icyo nicyo twasaba munyakubahwa sawa kumbure mugabo rirya shyirahamwe muba muhurikiyemo n'iryo rya mbere ryo kwitura kuko musanze muhurikiyemo kumbure iyo atakivuyemo hariho amashyirahamwe yajejwe agateka ku kazina muntu yose niko navuga agahungu mu Mugihe vyase muri irya shiramo ryanyu murashobora no kwitura amashiramwe ajeje agateka kazi na muntu mukabashikiriza be nivyo bibazo mugira mu kazi kanyu. yo nta na hamwe nayo mashyirahamwe yacu nayo kandi nta na kimwe yadufasha wapi mm. kweri bose bari abantu bo kugira gusa bo kwishyira mu mifuko yabo mhm. ndagushimire cyane gahungu urakoze cyane kuri aya makuru duhaye yego mhm. n'amaburiburi n'ikimenyamenya gatoya igihe we nk'ikintu ntusaba kugira umuntu akure inkuru z'ububeshyi yego byari nk'ibikunda tukabonana n'umuntu w'umumenyesha amakuru mm. hanyuma tukagera kangeze tukagira ese tukajyana nk'ahantu nko kwa siyoni cyangwa kuri kotebu n'ahandi eh. akirabira akarorohore tukagenda nyine ari nkangeze nkumva ibyawe ugenda uhetse umukiriya akaza akagufata ukaraba mm. eh, yego <laughs> sawa ndagushimiye cyane gahungu kuri amakuru duhaye y'ubunywanyi aro n'amahoro eh n'amahoro n'amahoro namwe ni sawa Ibu ni sawa mm. uraho isangano turakomeye kweri turiko turanasozerana Noel nziza nawe ni sawa Noel wahimbaje neza mutama eh, eh, ubukene buzohera ni gukomeza twizera Imana izoca inzira Ati nta buzohera araduze Mm Uraba eh, kuri inde watwakuye Ah, ni kakwavu. Eh, utwa kuri he kakwavu, bwana kakwavu. Nga muri komine Ruha. Aha, kaze utubwira amakuru yo ngayi muha? Mm, magomba mpere kuri obwa bya Bravo. Mhm. Imana teri abategetsi badutara ah, nabo nyine ngira byarabagoye bose abo kuri kinyobwa cya Bravo. Mhm. Ahera abantu bakunye bikugwa benshi kwavu nta musitera umerereye ni bibiri n'atanu n'indwi na mm. mm-hmm. bibiri n'atanu ikiyeri nacu shayifana ikiyeri n'amajana umunani itanu n'amafaranga igihumbi mm. amukanyosha tukane hose ne mwere cyo mwosaba n'igikibwana gakwavu abategetse eh, abategetsi boraba no kutumira bakaraba ko ukuntu babigenza mm. bakajya muri kongo cyangwa se zija heno badesereri jesinzi igituma zibikijeyo ni eh. hamwe eh, hama nagomba mvuge icyo uwo muntu yariko aravuga yego wowe imoto yego eee ni eh nikurira abamotari barahangayitse cyane mm. yego abapolisi baba bambaye sipire mhm. ni ukuri nk'umuntu afite moto bidakwiye kuri ndamwumvira ubwoba mm. abapolisi bambaye sipire mhm. na sinumuraje nkagukontorore mhm. nukuvuga uri mu mutaza aho ufite amahera agufashe utegereza kuyatanga mhm. kandi sinabarora urabona abantu bakontorora ibintu by'abamotari n'abamotari mm. kandi nabarora na nyir'inzu umumotari mm, mm. ntabwo yaje imbere yigera namuhagarika ngo hagarara gukontorora ibiki n'ibiki abapolisi nyine bambaye sivire ibihumbi icumi mirongo ibiri imaze gushyiraho mu zone mirongo itanu sindi umumotari mugabo gusa abagenzi nka bose n'abamotari babizi cyane niyo nka wewe icyo wose abaga kwavu na wewe nk'usanzwe wabona ibyo bintu uko bikunze kuba kugira ngo bihereho icyo bigike icyo ntusara nk'ababigize umumotari agahora ko ntugwa n'umurorage mm. hama imoto nayo idakwiza mu ibarabara mhm. bayifashe ntibamuce ayo mpande cyangwa icyo gituri mm. bayifata ntibisubire mu ibarabara mhm, bamuca amande bivanye n'ikosa aba yakoze yego hamwe byose bamwe bakagafite mm, hanyuma imoto zizi zirafatwa n'abajya bajejwe kijya gikorwa cyo gucungera mu ibarabara yego mm. yego ibyo byo bamugabo bigaje kugwa n'abaruraje kandi bakavuga ati nukuri nta muntu yambaye sivile nahaje bari umupolisi yofata umutari mpaka yambaye yambaye iteni kandi bakwiye ajejwe gukontorora abamotari mhm. ibyo ibyo byo barabyumfasha kuba hari nk'abamotari bafite ishapu ugasanga yamukubise maze akamukubita n'aba yambaye sibwira we uvuga ngo niwiyumvira ko yamusuma mm. amaze gushikana imbere ho mama ubugize ingorane kandi hari abafite agashapu ariko umuntu yambaye ikintu urumva nawe ukomeye neza niwo mukutereka nkontorore yambaye sibwira wiyumva nkamusuka ugasanga ni ibindi ndawushimiye cyane gakwavu Ça mhm. Ça fait longtemps que je n'utilise plus ma carte méconnette. Faut que je la reconnecte afin de jour de ses services rapides et moins coûteux. Waouh, ça valait vraiment la peine de la réutiliser. Il y a quoi Je viens de recharger ma carte SIM de 500 francs. Ah, hein? Et je reçois un bonus de 500. Ah bon Tu en as depuis quand En tout cas, ça fait longtemps. Tout simplement, je ne l'utilisais plus. Oh, maintenant je comprends pourquoi tu as eu un bonus de 100%. Quoi donc Du moins, mhm. les clients qui avaient passé une certaine période sans utiliser leur carte SIM Je vois. ont droit à un bonus de 100% sur les trois premières recharges effectuées. Oh, et connaître, je te reviens vraiment à un point nommé. Ce n'est pas encore fini, mon cher. Vas-y, raconte. Pour ces mêmes clients, mhm. Ceux qui parviendront à consommer un minimum de 1000 francs au cours du mois suivant la reconnexion de leur carte SIM seront éligibles à gagner divers prix. Uh-huh. Les vélos, les pagnes mm-hmm. et plein d'autres qui font leur paquet de reconnecter ta SIM Galukiwanyu. garuka Econet c'est une occasion en or pour les clients qui se reconnectent sur le réseau Econet de recevoir 100% bonus sur les trois premières recharges et d'être éligibles à gagner différents prix s'ils parviennent à consommer un minimum de 1000 francs dans un délai de mois Yeah. Sunshine. Bonane, bonane, bonane, bonane. ne bonane nibyo mushoboye nta ngorane ayo mwabitse muyazane ubudafise nawe musabikanye ubika ubusa ukimara bwiga ni wowe mbwira reka kuraba hirya kuva aho wakoreye ugenda urayabika uyu ni umusunda asanzwe n'ukuyajya hamagara abagenzi n'inshuti hanyuma ubifurize umwaka mwiza wongere uhindukire ubabwire uti urame muronke ibyo wifuza tanga umuziki nta kwicara turakesha uyu munsi nta gusinzira fata umwana mugeni ngo ati kugira nabaneze nagucike nakesera bonane bonane bonane bonane c'est qui décide, fais-toi l'amour et non la guerre. Wapagoni for your protection, mwaka huu ni moto, ninafanya kazi bila ya jasho, sijali ya maneno. Bonane, bonane, bonane, bonane saa zibiri n'iminota mirongo itatu n'itatu turabandanya ikiganiro ayiwanyu havugwa amaki tubashyiriyeho na tuno turirimbo twa noweli n'utwa bonane undi munywanyi ku murongo aro aro eh, mwiriwe neza murabumva yego turabumva muri bande mutwakuye aro turabumva ninda twakuye inde Tuwakile undi munywanyi kumurongo murongo Asha eh, ni tumbira neza kwenye ni ubu ni sawa je ndakumva ninde? Apata kasinda kajoba kasinda kasimba mizi. Ale bonane, iwachu bonane, yeah. umunywanyi yashitse ku murongo aro aro eh ee, ee, ni sawa yego ee, ni sawa eh urabanza ugabanya ko radio kugira tubikane uragabanya radio kugira tumvikane neza ninda twakuye ah ni telefone yawe rije wangarara ntaco tubwire utwakuye urinde agarutse inde mana toma garutse wo muri komine ruyigi umutumba dutwa yego toma bandanye icyumviro yego nagoma nshikirize kuko kare ntitwashoboye kumvikana neza yego nagoma nshikirize amakuru mutamenye yabaye ino munsi eh rwaguye kubera ingaha turi mu marira uduhara twose twatubize mm. aha kubera ahubwo n'akaga kubera kabisa Mm. aha ni nakubajije uti aho uherereye toma ibyo none kayo byabaye aho wowe uherereye kiretse iyo mirima hari ibindi bintu nk'inzu zuba zagurutse cyangwa ibindi bintu byononekanye biba byabaye nk'ibiki ngo tubimenye mm. imvura ari sawa sawa ndagushimire cyane toma yego twasaba rero yego umudushyikira imbere mukatuvugira kuri ngaha mukaranga ingene abanyagihugu borera kweri bakaronka n'utwo n'utwo baturabafasha kweri hmm. yego nko cyane cyane umutumba wadutwaga ugatsindira imuhongo yegume oya kweri ngaha niho mperere nyene ku gacimbiri muhongoro kweri hoho kweri imwe abanyagihugu bose bari mu marira hmm. sawa urakoze cyane tuma kuri ayo makuru duhaye ngaha mu ruyigi yego kweri yego mutushikira imbere mwaka umekwisha, tumeanza mwaka mpya. Halo. Alo. Uyaro. Na mahoro. Asha ni sawa namwe meze neza. Yego akwifanga ndo. Yego muri bandi. Ako kubikeze mu ntare muri komine y'Itaba. Eh Itaba. Eh mu yaragi. Eh. Mugaba karadi karavuga. Niri kiravuga radio hiyo. Oya. Mm, tubwirire amakuru. Ndagakura ndi maradio menshi. Mm. Ikintu nagomba rero twese ubunyeni ariko irasamirana yego twebwe ndabona mwarangije gutanga amakuru mhm. mwarangije gutanga amakuru tutaratanga eh. yemwe turadodoya kwamo turi benshi turi benshi mwongere mm, babaha ayandi masi yego mutwongere mutwe mucanye imitwe ibiri kweri ngacu mo turaturamba niko igihe cyo gutera cyarengeranye mbe wavuze ko yitwa ndebuge banyita cishauri nova muri itaba mu ntara giteka ikumba gisika ragatimbiri gashingwe mm none inosa kugiye cyo gutera carenze renova mbere ni renova eh oya turacyari gutanga bafu ibumba kirare eh. eh, ni bafu ya batongere mm eh aha naho twari kwipimisha corona yego yarenza muri komine itaba twara abantu benshi bihumbi ngira byinshi gose eh. ego eh, katwa ngo matwegerana niho nyene yari nabi kubera bari yatuko yakamu mm twaguma twegerana mbagashe twasanze turi beshi gose tugwa ino mm bayitoye ngabashika kuri bangahe mu bari mu bashowe kumenya ugereranije eh Asha twari nk'abantu ngira nk'amajyana nk'atanu eh eh twari beshi gose hano mu runanzi muri bo basanze harimo abamaze kwandura eh na je umugore wanje nasanze yaranduye niwe turi kumwe eh eh mwaje sinanduye kwa kwaferi no muri komine yitaba nta nakintu mm, ni kubandanya mukurikiza zirya ngingo ugacufata n'imiti ucukira n'ingoga irya n'indwara y'umuntu yivuye akira yego kwe mm mukaba kama cyane cyane bantumye n'abandi yego iyo base y'amase mutwongere mutubari tereta. Mm. mm urakoze cyane cishahayo yego sawa murakoze sawa sawa namugira ibihe byiza ngahitaba yego dodora dodora sawa sawa sawa Christmas. ya leo inakuwa mwaka mupya, tunwe tule tucheze, kwani leo ni furaha, siku ya furaha, tolerance itagonga ngoma ya furaha yeah. Wa mama wa baba yego mwiriwe cyane eee eh, ninde ndi fisito batazira muheya mu kayogoro eee eh, ni sawa fisito yo mu eh, kayogoro me ngomba nshikirize mm. ikibazo cy'ubwene igihugu abagabo twarabuze ukuntu boboneka ishyirahamwe ryo twunganira mm-hmm. uretse ko rero twebwe ngaha mu kayogoro hari umugabo yitwa yayi mm. uyu mugabo yatwawe umugenzi wiwe bari bubakanye biciye mu mategeko mm. atwarwa n'uko akora mu ishyirahamwe rya memento mm. ni ukuvuga rero hirya y'ejo mu minsi ingahe irenganye yego baciye baza kumutora agacupa eh, ndakumva bandanya afite yego miringira rero cyangwa ngo ndababwira byasitse ngaho kayegoro mengo twebwe twosaba natwe yegome mhm. uyu muntu rero ni ukuvuga ko umugabo we wamaze gutwarwa n'uwundi mugabo mm. umugore we wamaze gutwarwa n'uwundi mugabo mhm. haciye habaho uyo muntu turi kumwe eh, turi kumwe niko ndakumva bawe bandaye ushikiriza icyumviro nuko uwo mugabo rero umugore yaragiye aragenda arasaba muri sentare ariko bokwawukana mm. kandi uwo mugabo akora mu ishyirahamwe rya memeno yaramaze kumubyara ko n'uwundi mwana mm. none rero harageraho bamwubira uyu mugabo akaza kumutora nk'isaha imwe cyangwa saa mbiri z'ijoro mhm. ushyiramo igihe ugarukira agateka k'abashinga ntaye abagabo ni ukuri kuzima birateye isoni kuba hoboneka ko uyu mugabo yokwama ariko aratotezwa kandi uwo hmm. mugore azafishwe n'uwundi mugabo bazaba byaranye n'umwana umugabo bikabonekana ko yuko uwo mugabo yokwama ariko aronderwa n'isa imwe tukamenya n'iryo tegeko yorondera umuntu isa imwe z'ijoro cumi na zibiri n'inusu aho n'abanyagihugu batera umugumuko bakavuga bati ni ukuri twebwe tugira tugumuke nimba mwumvise amandiko tujya mu nzu tugira natwe dusare mu kumwe mutwikira rimwe mhm, rero fiso muri iyi komine ya kayigoro ibintu birahari mhm, none fiso eh, eh, mugarukire iyi kayigoro nimba ari uko komine yoba iri kumbera bakaba bo babishimikiza n'ibyo bintu tumenye n'ibyo bintu ni ukuri n'ibindi bintu bidafashe mm. na sentare yarananiwe tugaca twibaza yuko sentare tuba ari ubutungane bwoshobora gufata ingingo uwo muntu akubahirizwa mu gateka k'abashinga tugira amahoro mm, urakoze cyane fisto yego me mhm. choqué. Bonne année, Mr. Crazy Nassila. Yes, bonne année. Cédric Bangui Nagapo. Tubandanya twakira muri no minota dusigaje twakira undi munywanyi aro Aro Aha munywanyi wacu yoneka ko tutareko turumvikana kakire undi munywanyi atakuye aro mwiriwe mwiriwe yego muri bande mutwakuye Alphonse ivuga mwiya munara ya Ruyigi eh ni sawa Alphonse nga mu Ruyigi yego eh kwazo utubwira makuru yabaye ngaho tutamenye twege saba kweri sangana ndiro vugira ikivugiramwo buntu na radio ndiragakura mm Hello zatangwe kuva ryari Alphonse Asha kubigana gitangura gushikana ubu ntitubumva kweri Ma yego mwe mubuhinga bw'ibyuma babinyanyure kugira ngo tubandanye tubumviza neza mhm, sawa sawa baba wetu uliye mkuu mwaka umekwisha tumeanza mwaka mpya tumeanza mwaka mpya mwaka mpya mambo mapya happy new year new year bonane happy new year undi munywanyi yamaze gushika ku murongo aro aha umunywanyi yamaze kuva ku murongo turashobora kwakira nk'umwe cyangwa babiri wonyaruka turashobora kugusimbana tukagenda twakiriye kuko mu kanya isase hariya ndabona mama ridi agahimbare kabisa ariko arikazanura kugira ngo ace azabashikirize amakuru ya nyuma avugwa mu rurimi rw'ikirundi kanya isase nko mu minota itatu aza kuba ashyitse ngahanye rero umunywanyi yo nyaruka ndashobora kumwakira akaturangiriza kino kiganiro aha iyo migisha ahantu hose n'ibirori ibyishimo dore ni byose ntiyagira ucikwa n'umunezero abantu barake baberewe bitavugwa banywa banishimye kandi bararikesha shimwa mana yacu uba tukiriho ushimwe mana nzima iruta byose umwaka urashize dutangiye umwaka mushya dutangiye umwaka mushya ni imigambi myinshi mishya happy kure rero twakiriye umunywanyi wa nyuma muri kino kiganiro cy'uno munsi aro alo muriwe neza eee eh, ninda twakuye eh, nyarutsama yusi twakuri hehe aho ibijumbura eh, nyarutsa rero tubwire nawe mm. uri umumotari eee bigenda gute ari mm. mu garuka nyamugora mm-hmm. yo kubona bari nibo kabiri icyo rero munsi abana igiki manyusi cyose abari abantu bake nk'ababijejwe yuko bo bisangira hanze abo bari banabye abantu bakora urakoze cyane yego urakoze manyusi umwanya wagiye aha ni kuri rino jiro rya manyusi duce turangiriza ikiganiro ahiwanyu havugwa makicu no munsi mwakoze mwege mwese mwatwakuye yakoze arufose kubw'Imana yafashije mu ruhinga bw'ivyuma mugira ijoro ryiza mwese murakoze ingorane z'iwacu mu